कई त वखल कौल अरे आख़िर अननास न नास कानो बि आया जेको निकिरंदो या त हुननि ते वक़्तु थी वेंदो महाराज क़यामत वेझी अची वेंदी क़यामत जो वक़्तु ईंदो तंहिं वक़्तु धरती वञा दयाबत मिनल आर्त निखरंदो जेको आहे ॻाल्हाईंदो माण्हुनि सां पंहिंजो हुननि खे ठपो हणंदो पंहिंजो त हीअ काफ़र आहे हीअ मोमिन आहे मुस्लमान आहे मतिलबु त इहा ॻाल्हि असां कईसूं उनखां पोइ ॻाल्हि थी त योम नाशर मिन कुल उमतिन फ़ौज मिमन यु कज़ बि न हेश हशर जे ॾींहुं जंहिं वक़्तु माण्हू गॾु थींदा मतिलबु उथंदा क़यामत बास बहादुलर मौत खां पोइ उथिबो क़यामत थींदी क़यामत उथिबो बास बहादुलर मौत मौत खां पोइ उथणु मतिलबु हिते सभु रिलेटिड लफ़्ज़ आहिनि उन जूं स्टेजिस आहिनि जंहिं माना माण्हू खे गुज़रणो थो पए योम नाशर मिन कुल उमतिन फ़ौजनि मीम यु कज़ु वियातु पोइ उन्हनि में जिन आयतुनि असां जेके कूड़ो कयो तंहिं खे असीं फ़ौज मतिलबु हिकिड़े ग्रुप्स में लाइन्स में लॻाए ऐं फहम यूज़ में हू जेके आहिनि ठहियलु हूंदा जीअं बटेलियन ठहे या छा कंहिं चयो मतिलबु त हीअ फ़ौज आहे हीअ फलाणो फ़ौज आहे हीअ फलाणो ग्रुप आहे हीअ फलाणो ग्रुप आहे त हिन माना सभई गॾु थींदा सभु को पंहिंजे पंहिंजे लेखे पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे पंहिंजनि झंडनि जे हेठां जेके हुननि जा मुर्शद जेके हुननि जा वॾा हूंदा जेके लीडर हूंदा जेके चोर जेके चखार जेके ज़ानी जेके फलाण पंहिंजे पंहिंजे सभु को पंहिंजे पंहिंजे ग्रुप सां या फलाणी क़ौमुनि जा या फलाणी मज़हबनि जा या फलाणे तरीक़नि जा जेके कूड़ा था कनि उन्हनि खे गॾियो वेंदो उन्हनि जे पोयां पहुचंदा पोइ हुनखे चयो वेंदो त तव्हां कूड़ो था कयो हिन ॻाल्हि खे ऐं उन वक़्तु जॾहिं तव्हांजा इल्मु तव्हांखे हासिलु न थियो हो पूरो अहातो न कयो तव्हां जे इल्म हक़ीक़त खे बिहा इल्मनि अमाज़ा कुन थुम हाणे के कहिड़ो कमु था कयो ॿुधायो तव्हां छा कंदा हुआ हाणे हिन वक़्तु तव्हांजो वक़्तु आयो आहे पोइ वकल कौल बीमा ज़लमूं पोइ इहो कौल जेको आहे सो हुननि ते वाक़िअ थियो यानी ते दुरुस्तु थियो ते हक़ु थी वियो हुननि ते पहुतो वञी हुननि ते वञी लॻो वकल कौल अरेम बेमोज़म छो जो हुननि ज़ुल्म कयो मतिलबु त ॻाल्हि न मञियाऊं पैगम्बर जी रसूल जी हुन ते न हलिया पाण ई पाण सां ज़ुल्म कयाऊं पंहिंजो इहो जनम जा मुस्तक थी विया हलिया खसारे में विया हलिया मतिलबु शुरू में सूरत जे अलाह ताला फ़र्मायो पंहिंजो हीअ मोहम्मेंट जेके आहे जे लाइ बशारत आहे उहो उन्हनि खे हीअ जिनत आहे हू जेके दौलख में वञण वारा जेके आहिनि उन्हनि खे अहिड़े नमूने सां थींदो जो मतिलबु ऐं उहे खसारे वारा आहिनि मतिलबु त आख़िरत खे नथा मञी निकिरे आख़िरत जी ॻाल्हि ई हले पई त नथे मञो ऐं तव्हां आख़िरत खे हिन करे तव्हां हाणे पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयो हाणे ॾिसो खून फम पोइ हू न ॻाल्हाईंदा या ॻाल्हाए न सघंदा या छा मतिलबु या त हुन जूं ज़बानूं चुप हूंदियूं इन करे जो यादि चवंदो हुनजा हथु ॻाल्हाईंदा हुनजा पेर ॻाल्हाईंदा हुननि जा उज़वा ॻाल्हाईंदा हुननि जूं ज़बानू न ॻाल्हाईंदियूं मतिलबु इहो थियो फहम ला या हैरत में हूंदा पंहिंजो जो ॻाल्हाए सघण जी सलाहियत हुननि जी खसजी वेंदी हली कहिड़ी मान माना आहे फहम ला पोइ हू ॻाल्हाईंदा कोन ॻाल्हाईंदा मतिलबु ॻाल्हाए न सघंदा ॻाल्हाईंदा कोन या लाजवाब थी वेंदा मतिलबु हाणे फ़र्माए थो ले इहा सुकून फी तव्हां ॾिठो न आहे त राति ठाहिबी ठाही आहे असां राति राति कईसूं त सुकून वठण जे लाइ वहार मुरु आहे ऐं ॾींहं खे जेको आहे सो ॾिसणु वाइसण जी कमु करण जी उथण वेहण जी सभु जेके दुनिया माण्हू हलनि चढ़णु मुबसरा बस बसीरत वारे उनखे ॾिसण लाइ हिन फीज़ा लिखियलु आया क़ौमी इन ॻाल्हि में यानी राति जो हुअणु ऐं ॾींहं जो हुअणु इन में आयत आहे हिन में निशानी आहे हिन में मौजो आहे अलाह ताला जो जे उन्हनि जे लाइ जेके ईमान रखनि था जो माण्हू क़ौम जेका ईमान रखे थी हाणे हू ॻाल्हि आख़िर थी हले पई ऐं हिते वरी ओचितो मतिलबु यार राति ऐं ॾींहं जी ॻाल्हि अची वई आहे हुनजो हिक ॿिए सां कहिड़ो तालुक़ु आहे हिन जो तालुक़ इहा आहे इनशा ख़ुदा खे ख़बर आहे वधीक पर मतिलबु त हिकिड़ो ख़्यालु इहो ऐं पंहिंजो त राति जेका आहे हिकिड़ी निशानी आहे ऊंदहि जी ऐं ॾींहुं जेको आहे सो निशानी आहे नूर जी ज़ुल्म पंहिंजो त हीअ नूर ऐं ज़ुल्म जी मतिलबु त जीअं ऊंदाही ऐं तारीख़ तारीख़ी ऐं पंहिंजो रोशनी जेका असां जहिड़े नमूने सां अचनि था अचनि था वञनि था हिकिड़े खां पोइ ॿियो अहिड़े नमूने सां मतिलबु हीअ दुनिया आहे उहा ख़तमु थियणी आहे हुन खां पोइ माण्हू जेको मरंदो उहो बरज़ख में वेंदो उहो उहो हिकिड़ो केतिरो ड्यूरेशन हूंदो आराम जो ड्यूरेशन आहे मतिलबु त हुन में माण्हू राति जो छा थो करे छा नथो करे ॿुचाई जा कमु चङाई जा कमु चोरी थो करे चकाई थो करे ख़बर न आहे मतिलबु हुन लाइ आराम जे लाइ बनायो वियो आहे त हिकिड़ो हिकिड़ो त इहो लिहाज़ त भई जॾहिं माण्हू भई हयाती में रहियो पोइ मोह मरण खां पोइ बरज़ख में वियो हुनखे ॾेखारियो आहे हीअ तूं सुकून सां हिते तूं जनत में रह हीअ सुकून तूं हीउ हेॾा जनम में रह ही हिकिड़ो बरख़ आहे जॾहिं उथंदे वरी क़यामत जे ॾींहुं तंहिं वक़्तु वरी तोखे हिसाबु किताबु थींदो तुंहिंजो फ़िलहालु तूं हिते हुज हाणे हिकिड़ो त इहो मतिलबु मफ़ोम उन मां करे सघिजे थो त राति जीअं बनाईसूं तीअं ई बरख़ जेको आहे सो हिकिड़ो सुकून जो वक़्तु आहे पर जेको सुकून में रहे त सुकून में रहे जेको जनम जो मुस्तक हुजे थो वरी जंहिं नमें बरख में रहियो पियो हुजे परडिशन चए चइबो आहे हुनखे मतिलबु हिकिड़ो हेल ऐं हैवन ऐं परडिशन जो परडिशन जो जेको आहे पंहिंजो विच जो नमूनो हिकिड़ी इहा ॻाल्हि ॿियो हिन वञा इहो करे सघिजे त भई हिकिड़ो इल्म वारा आहिनि हिकिड़ा इल्म आहिनि हिकिड़ा जायल आहिनि मतिलबु त हिन लिहाज़ खां हुननि जो अलॻि आहे हिकु साइकिल आहे हिकिड़ो राति ऐं ॾींहं जो इन लिहाज़ खां जेको आहे सो छा आहे हाणे हिते योम युनि फ़ख़ु फिसूर हाणे सुतो मतिलबु माण्हू क़बर में हो पंहिंजे जिस्म जेको आहे रूह अलाए जिते बि हो पॉल्यूशन में जिते बि बरख में जिते बि हुओ हाणे वॼे थी पंहिंजी सूर फूकजे थी योम यौम युनि फ़ख़ु आवाज़ु थींदो मतिलबु त फज़ आहे मन फिसम आवाज़ अर्ध इला मन सा अलाह पोइ जेको उथंदा ऐं पोइ गॾु थींदा पोइ उहो घबराहट जेका फज़ जेका आहे सा छांइजी वेंदी जेकी बि आसमाननि में आहिनि जेकी बि ज़मीन में आहिनि उन्हनि खे उन्हनि ते सभिनी सवाइ उन्हनि जे जिन खे अलाह ताला चाहियो त न थिए सवाइ उन्हनि ते मतिलबु एक्सेप्शन हूंदा जिन खे उहो फज़ असरु न कंदी उहा घबराहट उहा हॉल हॉलनाक वशत जो त जेको ख़्यालु हूंदो डपु जेको ख़ौफ़ हिरास जेको हूंदो उहो जेको आहे सो कनि माण्हुनि ते थींदो जिन खे अलाह ताला चाहींदो थिए जिन खे न चाहींदो त न थिए हाणे इहा ॻाल्हि अॻिते बि ईंदी आमिनू वारी आयत मंझि त जे अमन में केरु हूंदा योमैज़िन आमिनून वोमिन फज़ योज़िन आमिनून अमिन में रखियो वेंदो उन्हनि खे अलाह ताला अहिड़ो मतिलबु हुकुम करे छॾींदो ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين ऐं सभई हुते आजिज़ थी ईंदा हीणा थी ईंदा पंहिंजो निठाई ऐं जेके ज़ाहिर जेके चङाई वारा हूंदा उहे पंहिंजो ईंदा ख़ुशि थी ईंदा बशारत हूंदी हुननि जे लाइ सराह थी ईंदा ऐं पंहिंजो पर हाज़ी निवरत मंदी जेका उहा सुठी आहे जे लाइ पर जेके ज़ालिम हुआ जेके आसी हुआ जेके मुथी न हुआ जेके गुनाहगार हुआ ऐं पंहिंजो बग़ावत करण वारा हुआ उन्हनि उहे ज़लील थींदा ख़्वार थींदा दाख़िलनि जी हिते माना इज़त ऐं नेठाई जेका ज़िलत वारी हुजे हिकिड़ी इज़त ऐं नेठाई जेका चङाई वारी उहा मोमिन जेके हूंदासीं चङाई सां ईंदा आज़िज़ हूंदा मतिलबु हुन लिहाज़ खां पर हुननि जी निवड़त न्याज़ जेको आहे सो हुननि खे सूंहंदो ऐं हुननि जी जेको ज़िलत ऐं खुआारी जेका बुछड़ाई जेका हूंदी त हुननि खे बुछी लॻंदी खेन बि ख़राबु लॻंदी ॿिया माण्हू ॾिसंदा त ही बुछड़ाई में आहिनि तमामु हिकिड़े ख़राबु हालति में आहिनि आजिजी तरल जीबाल तहसबुआ जाम तमर बर साहबु ऐं तव्हां ॾिसी ॾिसी थो यानी हींअर जेके जबल थो ॾिसी पंहिंजो बीठा आहिनि उभा थिया खड़ा थिया त तहसबु हुआ तव्हां सम्झो था त जामिद आहिनि इहे मज़बूत बीठा आहिनि पंहिंजो क़ाइमु बीठा आहिनि बीठा हूंदा ईअं वही तमर मर साहब पर उहे ॾींहुं उन ॾींहुं क़यामत वारे ॾींहुं उथण वारे ॾींहुं इहे ॼण ककरनि वांगुरु ईअं पिया हलंदा मतिलबु जीअं ककर थो हले तीअं पिया हलंदा मतिलबु त अहिड़ा हलकड़ा थी वेंदा अलाए इहो हिन में ज़मीन में ध्यानु निकिरी वेंदा हलिया पणी पणी थी वेंदा हलिया जीअं कप हवा थिए मतिलबु चयो हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि त कप वांगुरु थींदा आहिनि जीअं हवा में कपा उॾा में ॿिज खां सवा कप हुजे त पोइ ईअं पई उॾामे तीअं ई पिया पर हीअ ककरनि जो अलाह ताला मिसाल ॾिनो आहे त मर मर सहाब जीअं ककर था हलनि तीअं जबल ई पिया हलंदा मतिलबु जबल पणी थी वेंदा ख़तमु थींदा सुनाला या सनत आहे या जोड़ आहे सुन आहे अलाह ताला जोड़ी आहे या जोड़ जोड़ी आहे रब पाक या मतिलबु ठाहियो आहे जेको कमु इहो अलाह ताला ठाहियो आहे जो ईअं ई थींदो जेको हींअर हीअं आहे सो हूअं हुते हूअं थींदो ऐं जेको हींअर मज़बूत ताक़त वारो थियो जबल थियो बीठो आहे उहो हुते पाणी पाणी थी वेंदो हुते हवा वांगुरु थी वेंदो हुते ककरनि वांगुरु थी वेंदो हलियो ऐं वेठो हलंदो इहो जोड़ आहे रब पाक जी सुन कुल शयुनि जंहिं सभिनी शयुनि खे मज़बूत कयो आहे अथु कनि हथु खनि जी माना आहे त मतिलबु मिटी खणिजे ॻाढ़ो खणिजे हुन में पाणी विझिजे हुन सां लेपो ॾिजे ऐं कंहिं शइ खे मज़बूत करे जीअं भित खे या मतिलबु सिरनि खे या छा त हाणे उहो हथु खनि हथु खनि हीअ मज़बूत कयो आहे हींअर जेके जबल ऐं हिन सां धरती खे अलाह ताला मज़बूत कयो आहे ऐं उहा जेका जोड़ आहे त रब पाक जी आहे ऐं उहो जॾहिं चाहींदो त उहा जोड़ ख़तमु थींदी मतिलबु त उन नमूने सां वरी ॿी जोड़ थींदी वरी ॿियो तरीक़ो थींदो जो उहो वेठो हलंदो ककरनि वांगुरु हथु खनि न कुल शइ हथु खनि मज़बूत खेईं मतिलबु त पखो खेई पको पर कंहिं छा सां जो अथु खनि जी माना सां जो रिलेशनशिप आहे पंहिंजी मिटीअ सां ऐं गारे सां या हाणे पाण हिन ज़माने में वरी सीमेंट था इस्तेमालु कयूं त सीमेंट सां हीअं करे लेपो ॾेई छॾिबो तूं मज़बूत थी वेंदी हली भित या जेका बि ॻाल्हि कोन थी तीअं हिन मज़बूत कयो अलाह ताला हथ हथु कुल शइ हिन हू अलाह ताला जेको आहे सो ख़बर रखे थो ॼाण रखे थो ॼाणू आहे जेकी तव्हां कयो था तंहिंजी मतिलबु जेको सोचियो था जो ॿिए हंधि फरमाई जेको दिलि में आहे तव्हांजे उहो जेको लिकायो था तव्हां उहो उहो बि सभु ॼाणे थो हिते जेको फरमाई जेको अमल तव्हां करियो था तफ़ आलून फैल जेको करियो था फैल जेको करियो था कमु करियो था जेको सो अलाह ताला उनजी ख़बर रखे थो सभु मंझाओ हाणे जेके अहिड़ो फैल हूंदो अहिड़ो जेको बि हूंदो पोइ फ़ैल जेको आहे जेको तव्हां ज़रो कयो कम जो उहो अलाह ताला वटि ॾिसंदोमल मिस कॉल ज़र ख़ैर रह जेको कयो ज़रो बि चङी कमु अमल जो उहो तव्हां ॾिसंदव उते मिस कॉल ज़र जेको शर जो ज़रो अमल कंदो उहो बि हुते ॾिसंदो ॾिसंदो माना हुनखे नतीजो मिलंदो हुनखे रिवाड या पनिशमेंट हुनजी मिलंदी त हाणे हिते फरमाए थो त कुल न हू ख़बीर बीमार तफालून जेको तव्हां करियो था हुनजी अलाह ताला खे ख़बर आहे हाणे जेका बि तव्हां करे आयो मंजा बिल हसन फल हू ख़ैरु मिना जेको चङाई जा कमु करे ऐं हिते पहुतो क़यामती ॾींहं ते उनखे हुन माना चङाई मिलंदी चङाई वारे खे बिल हसनत हसनत जेको कयईं चङो कमु कयईं सुठो भलो कमु को कयईं त फल हू ख़ैरुनि में न पोइ उनजी जेका चङाई आहे सा हुन मज़ा हुनखे मिलंदी वहमिन फज़ीन यो मैज़िन उहे जेके चङाई करण वारा आहिनि यानी ईमान बि हुजे चङाई बि हुजे ऐं जेके चङा कम ॿिया दुनिया जा माण्हुनि सां उथण वेहण जा इहे सभई उहे जेके जेका कंदा त पोइ उहे यो मैज़ीन माना उन ॾींहुं यानी क़यामत जे ॾींहुं अमन में हूंदा उन फज़ खां फज़ अकबर जेका आहे उन खां उन ॾींहुं अमन में हूंदा उन्हनि ते उनजो असरु न थींदो हू हसीस उन जहनम जी न ॿुधंदा हू जेको दहशत आहे वहशत आहे जेका पीअण जी उते उहो उहो उन्हनि ते असरु उनजो न थींदो मतिलबु जॾहिं माण्हू इंसानु हयात आहे ज़िंदगी में आहे तेसि ताईं अलाह ताला जे मकर खां अमन में नाहे रहणो हिन मकर माना अलाह ताला जी जेको ख़ौफ़ ऐं रजा हुन आऊं बसि जनत ई आहियां त जनत में वेंदुसि ई वेंदुसि मूंखे को रोकींदो कोन को ॿिए हंधि अल्ला ताला फ़रमायो पंहिंजे सूरत आराफ़ में त अमेनू मखर अलाह फला यामन मखर अलाह इल ख़ौमल ख़ासिरून उल जेको अल्लाह ताला खां अमन में माण्हू रहे त भई अलाह ताला छा कंदो मूंसां त आऊं ॾाढो आथत सां वेठो आहियां मूंखे को परवाह कोन्हे छो जो आऊं त जनत ई आहियां त इहो जेको आहे सो तमामु खसारे वारनि माण्हुनि जो कमु आहे जो ईअं अमन में माण्हू वेहे ख़्याल में वेहे त बसि आऊं जनत में वेंदुसि वेंदुसि त हिते जेको आहे सो उन ॾींहुं उहे उहे जनत उहे फज़ा खां अमन में हूंदा जेके जिन चङा कमु कया हूंदा जिनि जो ईमान हूंदो दुनिया में पर बुछराई खणी पहुचा हूंदा जा कम करे पहुता हूंदा ऊंधो उल्टो करे हुनखे उछलबो पंहिंजे जान में पंहिंजे बूथ भर व ऊ ऊंधो करे बूथ भर हुनखे वहन में उछले विझिबो हलो मोलाई मज़ो करियो हाणे हल तुन इला हलू हुनखे चयो वेंदो त छा तव्हांखे का अहिड़ी जुज़ा मिली आहे जे सवाइ हुनजे जेका तव्हां कयो हो जेको कमु कयो हो दुनिया में उथणु विहण यूज़ निमाज़ इबादत जेका बि कयो या न कयो आहे उनजो तव्हांखे अमल मिलियो आहे त उनखे तव्हां उनखे उनजो तव्हांखे जुज़ा मिली आहे जेको अमल कयो हुओ हुन खां सवाइ ॿी का जुदा मिली अथव छा जहिड़ी जहिड़ी करणी भरणी कयव हाणे मिलो मिले एज़ यू सो सोशल यू रिप हाणे इहो थियो ॼण हिकिड़ो हिकु कर्म लिखियो लिखियो हुयो त कर्म में मतिलबु कुदरत वारे लिखी छॾियो त हीउ माण्हू जनत में वेंदा कुदरत वारे लिखी छॾियो त हीउ जन में वेंदा इहा ॻाल्हि अॻिते कईसूं हाणे हिन खां पोइ फरमाए थो इन मां उमेर थियो أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين अलाह हाणे चओ त हे नबी पाक सलाहु वसलम चओ त मूंखे हुकुम कयो वियो आहे इन मां उमिरि मूंखे ॿियो को हुकुम न कयो आहे सवाइ इन जे जो इन मां उमिरि अन आबूद रब हाज़िल बलद तिल हरमहा मूंखे उन रब जो जी इबादताऊं करियां जेको हिन बलद जो यानी मके मौज़म जो पंहिंजो रब आहे जे जेको ठाहिण वारो जंहिं हिन खे हरम यानी हर मसल हराम जंहिंखे बनायो आहे जे वरमत वारो बनायो आहे सेक्रेट बनायो आहे सेंक्टिफाई कयो आहे हिन जंहिंखे जंहिं हिन शहर खे जंहिं हिन बलद खे जंहिं हिन मके मौज़म पंहिंजे पंहिंजो हिते घर रखाए हिन शहर खे जंहिं मुकर कयो आहे मुक़दस कयो आहे सेंक्टीफाए कयो आहे मसिदु अल हराम जंहिं बनायो आहे उनखे ऐं इबादत कयां की ॿिए जी इबादत न करियां मूंखे हिकिड़ो हिकिड़ो इहो हुकुम मिलियो आहे ॿियो हुकुम कहिड़ो आहे कुल शयुनि ऐं उन जे लाइ हर शइ आहे जेको अल्लाह ताला आहे जंहिं घरु ठाहियो आहे जंहिं बलद वारो कयो आहे हुरमत वारो कीअं कयो आहे जो अलाह ताला हिन हिन में हिन खे अमन वारो कयो आहे यानी हिन में जेको दाख़िलु थींदो उहो अमन में हूंदो त बि हिन दुनिया में बि जेको हरम में हूंदो त हुनखे तकलीफ़ कोन पहुचंदी मतिलबु इहो बि हिकिड़ो हुयो ऐं ॿियो पंहिंजो माण्हू अचनि था सॼी दुनिया में जा ऐं उते पंहिंजी हज था कनि पिलग्रमेज था कनि उन्हनि जी जेका ज़िंदगी जेका असां गुनाह स्वाब ई ॻाल्हियुनि में हुरमत वारो कयो अथसि हरधम हा आराम खे ऐं इन करे न आहे जो उन मज़ अलाह ताला वरी फरमाए थो हिते जेको आहे त हिन हिन बलदु जे रब जो त इन करे हिन जी हुरमत कोन्हे तक़दस हिन जो इन करे कोन्हे जो हिन में बुत रखिया पिया जेके बुतनि जे करे को माण्हू मतिलबु त आया थियो हुन ज़माने में कीअं जेके जुल पर पोइ मतिलबु त हुरमत इन्हनि जी उन बुतनि जे करे कान्हे पर उन रब जे करे आहे जंहिंजो दर ठहियलु हो ऐं इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे पर उहा कुल शइ आहिनि सभु कुल शइ आहिनि सभु शइ उन जी आहे सभु शइ मिल्कियत अलाह ताला जी आहे उहो उमिरि थू ऐं मूंखे उहो हुकुम कयो आहे छा करियां ऐं अकून मिनल मुस्लिमीन त आऊं मुस्लमान हुजां मतिलबु त अलाह ताला जी हिकिड़े जी इबाद करियां उनजी सरेंडर कयां उनखे खे परस्तश कयां हुनजी पूॼा करियां मुस्लमान हुजां सरेंडर कयां हाणे इहो ॿियो हुकुम थियो त उमिरि अखून मिनल मुस्लिम टियों हुकुम वन त क़रान क़ुर ॿुधायां माण्हुनि खे रसूल पाक सलाह हुकुम आहे तूं पढ़ी ॿुधा क़ुर इहो तुंहिंजो हुकुम आहे यानी इहे टे हुकुम हिते आहिनि पाण उमिरि जो लफ़्ज़ु जेको आहे ॿियनि हंधि बि अलाह ताला क़ुर में इस्तेमालु कयो आहे काफ़ी जॻहियुनि ते पंहिंजो जीअं फरमाईंदु फस्तकम खमा अमिरकामती डिठर्मेंट थी पको थी बि जीअं तोखे हुकुम कयो वियो आहे या फरमाइस वस्तकम खमाउ त ऐं जीअं फरमाई पंहिंजो हिन में इहा बि ॻाल्हि आई त जॾहिं अलाह ताला फरमाए थो त अन तवलुरान त तूं पढ़ी ॿुधा पढ़ी ॿुधा माना हिते इहो फ़र्ज़ु थियो जॾहिं अलाह ताला जो हुकुम थियो त पढ़ी ॿुधा हाणे को माण्हू पुछे पियो त भई क़ुरानु पढ़णु फर्ज़ु आहे या न आहे क़रान फ़र्ज़ु छोकिरि फर्ज़ु अलाह ताला पंहिंजे पैगाम्वर खे हुकुम कयो अतलब उल क़ुरान मूंखे हुकुमु थियो आहे माण्हू जेको मुस्लमान मोहमिन आहे हुनखे क़ुर पढ़ण जो हुकुमु आहे फ़र्ज़ु आहे क़ुर पढ़णु हिन सेंस में ॿी ॿी ॻाल्हि थी लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो हाज़ी हाज़त त इहो बलद जेको आहे सो अलाह ताला क़ुर क़रशी में हुनजे लाइ बलद माना हीअ मके जे मौसम जे लिहाज़ खां बि आहे ॿियनि जॻहियुनि जे लाइ बि अलाह ताला बलद जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे पर हाणे उहो अलाह ताला फरमायो सूरत सभा में त बलद अथन तयब अथनि वरबनि ग़फ़ू त उहो बलद जेको आहे सो सॼी दुनिया जो को बि मुल्क़ थी सघे थो पर ख़ुशूसनि सभा यानी अॼुकल्ह जेको यमन आहे उनजे मुतालिक़ इन ॻाल्हि में आयो ॿियो वली वली फरमाए थो वल्ल नज़ले कद बि अंज़र हा अंज़र बि बलदतन मईथनि त इन इन जेको आयतूं आहिनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हुन में बलदतन महिथनि माना का बि जॻह सॼी दुनिया जी जिते मींहुं पए थो ऐं उहा वरी पोइ उभर उभिरे थी त सॼी दुनिया में अहिड़े नमूने सां थिए थो उनमें ॿियो पंहिंजो सूरत नामल नामल में फरमाईंदी जानवर जेके आहिनि से तव्हांखे सामान सड़ो इहो जेको खणी था वञो ॿार जेके आहिनि तव्हांजा उहे खणी था वञनि त तव्हां मिलो असकाल खुम मिला मेलो अस्काल इहो जेको उहे बलद जेको आहे माना को बि शहर दुनिया जो उहो थी सघे थो हुन में ॿियो फर पर ख़ासि मखे मुआज़िम जे मुतलिक़ जेके आहे अलाह ताला फरमायो सूरत इब्राहिम अल जे वैस काल इब्राहिम हाज़ल बल हाज़ल बल हुते जो मको आहे ऐं ॿियो सूरत जेका बलदि आहे नवे नंबर सूरत हुन में अलाह ताली ॿ दफ़ा हिन बलद जो कसम खयों ला उक्स्म बि हाज़ल बलदि ऐं वरी फ़रमाईंदो अंत हिलनि बि हाज़ल बलदि इहो ॿ दफ़ा हिन सूरत बलद में जेका नाइंटी नंबर नवे नंबर आहे हुन में जी पहिरीं आयत ऐं ॿी आयत ऐं वरी फरमाई सूरत वतीन में जेका पंजानवे आयत सूरत आहे त वतीन व ज़ैथून व थूर सीनीन व हाज़ल बल दिल अमीन त उते माना त अंजीर जो कसम ऐं ज़ैथून जो कसम ज़ैन उहो जेको अरबनि जो ज़ैथून असां वारो न वूर सीनीन तुर सीना जा ॿई पासा ॿिन्ही पासे तूर सीना जे या ॿी का माना वहाज़ल हाज़र बलद दिल अमीन यानी ही मको माना हीअ चारि शरीयतूं जेके आहिनि हज़रत आदम अल इस्लाम जी शरीयत हज़रत या आहे या हज़रत मूसा अलाम जी शरीयत आहे या हज़रत ईसा अल इस्लाम जी शरीयत या मोहम्मद मुस्ला जी शरीयत त इन ॾांहुं हाज़ल बलद जो मतिलबु शरीयत जे हिसाब सां थियो ऐं उनखां पोइ इहो थियो वतीन जे सूरत में ॿियो सूरत बकर में अलाह ताला फ़र्मायो इब्राहिम सौ छवीह आयतमि त हा हिन शहर खे बलद खे अमन वारो कर पंहिंजो त इहो अलाह ताला क़शिम हिन शहर जी तारीफ़ जेका जिते किथे त इहो बि सूरत जेका आहे वरी लेला ऑफ क्रैशन त इहे मके ऐं मके जे रहाइशी माण्हुनि जे मुतलिक़ इहे जेके आहिनि ॻाल्हियूं अलाह ताला नाज़त फ़रमायूं आहिनि ऐं हिन खां पोइ हा फ़रमाए त फमन तदा अवन अतल उल ख़ुरान मूंखे हुकुम कयो आहे त क़ुर पढ़ी ॿुधायां माण्हुनि खे इहो हुकुम थियो ॼण हुकुम थियो त फर्ज़ु थियो अन अतल उल ख़ुरान जॾहिं पैगंबर ते फर्ज़ु थियो त पोइ उमत मोहम्मद मुहम्मद ते फ़र्ज़ु आहे ऐं का बि निमाज़ जेका क़ुर पढ़ण खां सवाइ कोन थी थिए इन करे ईअं चवनि त क़ुर पढ़णु फ़र्ज़ु आहे फ़र्ज़ु छो कोन आहे फ़र्ज़ु आहे सूरत नूर जी शुरू में आहे त जेका भई फ़र्ज़ु कयोसीं असां तव्हां क़ुर जेको आहे अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि असां कईसीं अॻु में त फ़र्ज़ु जेको आहे क़ुर जो पढ़णु फ़म ने तदील नफ़्सी पोइ जंहिं माण्हू हिदायत अख़्तियार कई त हिदायत पंहिंजे नफ़्स जे लाइ कई पंहिंजे पाण जे लाइ यानी हिदायत आहे त हुनखे ख़ेसि फ़ाइदो आहे को ॿिए कंहिंखे फ़ाइदो कोन्हे को कोन दल फ़कुल इन मोनज़रीन जेको गुमराही जंहिं अख़्तियार कई त पोइ तूं चओ त आउं रुगो वॉर्निंग करण वारो आहियां आउं रुगो मुंज़िर आहियां ऐं मुंज़रीन मज़ा आहियां मूंखे आउं मजबूर कोन आहियां तोखे हरू भरू पंहिंजो बसि चाहियां चाहियां तोखे तूं न थींदे मुस्लमान बसि छे थी वेंदो हलियो ख़राबु थी वेंदो कमु सॼो काइनात बि रहंदी त सॼे फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं थींदो जेकॾहिं न नथो थी ख़ैरु आहे असांजे लाइ <laughs> तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे मतिलबु इहो चओ वकुल हमद लाह पोइ तूं चओ एम नबी पाक सलाहु वसलम कुल हमद लाह अलाह ताला जे सभु साराह जुगाए थी ऐं हिन खां अॻु में बि अल्लाह ताला जी सारा हिकिड़ो रज़दा नबी पाक अलसलाम सभई अलाह ताला जी साराऊं कंदा वञनि वरी आयत हुई जेका हिन खां अॻु में <clears throat> आयत हुई उणील हमद लन अलाए थो चईल हमद लीला हाणे हिते फरमाए यात ही सिगोई तव्हांखे असीं आया थियूं आया तूं ॾेखारींदासीं हुनजूं आयात ई हा पोइ तव्हां सुञाणंदव इनखे यानी क़यामत खे सुञाणंदो क़यामत जूं निशानियूं असां तव्हांखे ॾेखारींदासूं पोइ जेको आहे तव्हां हुनखे सुञाणंदो पर हिन में मसइलो इहो आहे त जेकॾहिं उन वक़्तु जॾहिं तौबा जो दरवाज़ो बंदि थी वियो ऐं पोइ माण्हू ॾिसंदो ऐं पोइ सुञाणे बि वठंदो जीअं फरहान टू बि जंहिं गोचींदे हाणे आऊं मञा थो पोइ चवंदा हाणे तोखे फ़ाइदो न आहे हिन मञा पोइ हाणे हिते बि जेकॾहिं तारीफ़ू न पोइ जेकॾहिं सुञाता बि खणी त पोइ हुनखे फ़ाइदो कोन्हे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ॿी इहा ॻाल्हि त आख़िरी जेके ॾींहं आहिनि क़यामत खे जीअं वेझो ईंदो वेंदो तीअं आयातूं जेके आहिनि से ॾिस माण्हू ॾिसंदा पाण हाणे के तोहे जे दरवाजे बंदि थियण खां अॻु में जीअं तोह करे वरिती हुननि खे फ़ाइदो थींदो इहा ॻाल्हि हिन मथां कढी सघे थी कुल हमद लाहे सयूरीकुम सिगो ई असीं तव्हांखे सिगो ई तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो आयात ई हुन जूं आयतूं अलाह ताल जूं या क़यामत जूं आयतूं फ़तरिफ़ु न हा पोइ तई हुनखे सुञम सम्झंदो वमा रबु बेगाफ़िलिन अमा तामलून ऐं अलाह ताला गाफ़िल कोन्हे यानी सभु सभु ॻाल्हि तव्हां जेकी करियो था उन खां वाक़िफ़ु आहे उन खां ख़बरदार आहे उनखे इल्मु आहे उनजो वमा